dragi poštovani sluša, slušalci, molim Allaha tabareke wa ta'ala da primi šehadet svakog djeteta, svake majke, svakog pranioca koji je ovih dana ono bi što bi naš kazao narod ubijen na nepravdi Boga, ubijen na nepravdi, a isto tako molim Allaha subhanahu wa ta'ala da izliječi rane ranjeni i da njihov oporavak ubrza da sjedini porodice koje su još uvijek pogubljene neke su možda još uvijek pod ruševinama a neke su negdje našle sebi nekakav kutak ako se može na tom od 40 km dugim, dugom i 15 km širokom teritorijom naše lijepe gaze naći neki kutak gdje se može čovjek sakriti jer se tamo ljudi ne gažaju metcima nego se gažaju profilima i granatama teškim preko dvije tone. Pa molim Allaha tabareke i ta'ala da popravi stanje naše braće tamo i da i nagradi za tu junašku, herojsku borbu jer nas ona posjeća upravo na teške dane kroz koje su prošli pošnjaci i muslimani na ovim prostorima i kroz koje prolaze muslimani drugi prostora i bit će to tako do sudnjega dana jer Allah te bareke wa ta'ala kaže vola je zalune yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u oni će se neprestalno boriti protiv vas oni će vas neprestalno napadati i raketirati uznemiravati paliti vam kuće i metke ugrožavati vaše živote Znači neprestavno će borba ta trajati ta borba traje do sudnjega dana dok vas ne odrate od vaše vjere ako budu mogli. To Kur'an kaže, ola je za lun. A zale je zul u arapskom jeziku je glagol gdje teče radnja. Znači ne prekida se, to jeste, ona se obnavlja i stalno dolazi ponovno opasnost za muslimane i ovaj ummet i tako će biti do sudnjega dana. Ono kako tema nosi sam naziv, znači jednostavno gaza i ta tuga i taj bol kojega su preživjeli muslimani preživljavaju ovih dana, ogleda se u hadisu poslanika ali salatu wasalam kako bileži imam i musli, kako bileži imam i Ahmed u svom musnedu i Ebu Dawud u svom sunenu i drugi kada kaže poslanik ali salatu wasalam okupit će se nevjernici oko vas kao što se gladni okupe oko sofre a ashabi odmah zapitaše o Allahu poslaniće hoće li to min pilletina je u nezini ja Allah je zbog, je to zbog naše malo, malo brojnosti toga dana o Allahu poslaniće kaže ne da će toga dana biti mnoštvo ali će Allah Đelešanuhu iz srca vaši neprijatelja izvoditi strah od vas a u vaša srca ubaciti vehn pa upitaše ponovo ashabi oni nisu klimali glavom kao mi danas da nam je sve jasno a na kraju nam ništa nije jasno nego za svaku svaku riječ koju ne razumiju pitali su Allahu poslanika ali salatu wasalam pa mu kažu Allahu poslaniče a šta je to vehn pa im odgovara poslanik alaih salatu wasalam pa kaže hubbu dunja wa karahijatul maut to je ljubav prema dunjaluku a preziranje a preziranje smrti znači danas ovaj umet koji broji 50 vojski 50 policija i 50 država i 50 smotani režima zaista je mnoštvo ali smo poput znači one morske pjene koja se nalazi na, na vodi i nosa je znači ta jačina vode tamo gdje hoće i zaista smo mi danas očevici Gaza je živi svjedok da su se gladni okupili oko nas gladni koji su sionisti i koji su neprijatelji prirode neprijatelji Allaha Đelešanu i to Kur'an kaže neprijatelji znači svega onoga što je Allah stvorio i na kraju krajeva neprijatelji sami sebe jer su sami sebe u propast i proklestvo doveli i zato Hitler kada je čitao Toru našao je tamo da se neko proglašava odabranim narodom a on je smatrao da je Nemačka rasa odabran narod pa je napravio holokaust. Danas imamo osjećaj da upravo oni koji su nad kojima se činio taj holokaust, danas upravo obnavljaju ružnu historiju oni koji su začetnici zla i nereda i nereda na zemlji. Zašto se ovo dešava? Zašto baš na ome prostoru? Šta je to šam? Šta je to mes, šta je to Mesdžidul Aksa? Šta je to Kuds? To su pitanja na koja trebamo tražiti zajednički odgovor. Ono što je bitno da shvatimo, draga braćo i cijene sestre, da je definitivno na snazi i da će tako biti i bilo je prije toga da su akajski ratovi na sceni. Znači, ljudi vode ratove zbog toga što imaju svoje neke ideje i neke, znači, jakine, ubjeđeni su u nešto. Da li to bilo pogrešno ili to bilo ispravno. I zato će rat i sukob između istine i zablude trajati do sudnjega dana. Poslanik kada je sratu o sram je molio Allaha te bareke wa ta'ala za prijedjel koji se zove Šam. Pa je rekao, kako je došlo u mnogim rivajetima, Allahumme barik lana fi Šamina, gospodaru naš, daj nam beričeta u našem Šamu. Pa kada su ga ashabi pitali, gdje treba da se ide i gdje treba da se pokušava da se čovjek nastani i da planira svoj život, govorio im je Aleikum bisham, aleikum bisham, aleikum bisham. Držite se Šama. Držite se Šama. Držite se Šama. Jedne prilike poslanik kada se ratu u sram, najavljujući mnoge događaje koje će se dogoditi prije srednjega dana, je bacio podjer iz Medine u pravcu današnjeg Iraka i Rana i rekao el fitnetu min ha hunak neredi smutnje će dolesti s tog pravca i poznato nam je da će otuda držav doć kao jedna velika smutnja pred kijamet od koje su se utjecali i prijašnji poslanici a pogotovo naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam od njegove fitne i njegovog nereda wal hayru min zarbiha A kazao je Allah poslanik alaih salatu wassalam da će hajrovi dolaziti zapadno od Medine, a to je upravo znači teritorija Mesidul Aqsa to je znači taj Šam Al-Sharif taj Šam Al-Mubarak Šam se u Kur'anu spominje na dosta mjesta i Allah Đelešanu se na nekim mjestima kune tim predjelima pa kaže od tine od zajtun tako mi smokve i masline a mi znamo da ono što prevladava od voća i povrća u predjelima šama je upravo maslina smokva i ono ostalo što prati Dali Allah dželle šanu kaže subhanallazi esra bi abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا لك إسلام أناي koji je svog roba u jednom dijelu noći preveo iz Mesjidu Harama, Mesjida u Mekki, u Mesjidu Aksa levi barek na hajrahu, do Mesjidu Aksa čiju smo okolinu učinili mu barekom li nurijehu min ajatina da mu pokaže Allah dželle Đelešanuhu neke od Allahovi ajeta to je prva kibla muslimana tu su prolazili i poradili i svoje poslanice i emanete izvršavali većina Allahovi poslanika I zato Allah dželle šanuhu kada govori o Benu Israilu upravo opisivajući njihovo stanje kako su se obhodili prema poslanicima onda nije čudno kako se danas obhode prema običnim ljudima nevinoj djeci nezdrinutim civilima okolini, prirodi i svemu onome što pripada muslimanima. Pa Kur'an kada opisiva kaže jedno su poslanike ubijali, a drugi u laž ugonili. I navodi se da su preko 70 poslanika ubili. Neke su znači na naj zloglasniji zločinasti način ubijali na taj način znači rušeći sve vrijednosti koje postoje na zemlji na taj način zazivajući sržbu Allaha Đelnešanu da ne govorimo onda u Kur'anu kako su ružno govorili o Allahu Tabarake wa Ta'ala i kako su se obhodili ružno prema Allahu i poslanicima da je Allah dželle šanu se na kraju rasrdio na njih i prokleo ih i oni su prokleti do sudnjeg dana i njihovo prokletstvo upravo vidimo na njihovim licima na njihovim ušima na njihovim znači potezima razmišljanjima i vidimo njihovo prokletstvo u čitavom njihovom životu sami su sebi teret a kamo li onda i ostalim ljudima a pogotovo muslimanima zato što dobro znaju da jedino muslimani imaju knjigu vodinu koja se ne može dopisivati niti oduzimati kojoj se ne može kompas promijenuti i ona je među muslimanima i muslimani je čitaju i čitaće do sudnjega dana ona je vodilja, ona je uputa, ona je dostur ustao muslimanima, ona ponovo vraća muslimane onome ponosu i to se vidi i ono što se može kratko jasno kazati, ta herojska borba i taj Kur'an je upravo bio jedine, jedini izvor koji je punio energijom te mladiće, tu djecu, te majke, te heroje gaze, koji nisu nikada rekli, otvorite nam kakav koridor, da pobjegnemo odavde, nađite nam neku drugu državu, da idemo mi da sađivati nekom drugom kao što se njima došli, nego su kazali, ovdje ćemo živjeti i ovdje ćemo ponosno i umrijeti i mi smo nasljednici Allahovi poslanika ne može nas zadesiti ništa drugo osim ono što je zadesilo i ni same. Sam teritorija koja danas ubraja nekoliko država, a to je Libanon, Sirija, Jordan, Palestina i određeni dijelovi Turske, Anadolijska, ravnica su teritorija koja spada u taj šam za koga je poslanik ali salatu u salam posebno činio dovu i najavio velike hajrove pred kijamet da će se dešavati upravo u tom šamu između ostalog ono što treba nas da raduje jeste da je kazao poslanik ali salatu wasalam u hadisu koga bilješ imam i muslim i drugi imam i tirvizi i drugi kaže poslanik ali salatu wasalam la tezalu taifatu min ummetin ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم وما ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك neprestano će u mom umetu biti skupina koja će biti vidljiva na istini neće joj navoditi svi oni koji na cedilu ostave ili koji se sa njima ne slažu sve dok ne dođe Allahova pomoć a on na tome a u drugom rivajetu se još dodaje وهم بأكناف مسجد الأقصى a oni su u blizini ili u okruženju Mesđidul Aqsa te prve kible muslimana znači poslanik kada je salatu osalam je rekao da će neprestano la te zalu ta ife neprestano znači u tim predjelima biti skupina koja uz Allahu pomoć će imati direktnu pomoć od Allaha tabareke wa ta'ala i vi ste to vidjeli ovih dana zamislite teritoriju od 40 kilometara gdje nema brda i šuma Zamislite najgušći dio Dunjaluka koji je naseljen, gdje živi preko milijon i pol ljudi. Pored tolikog, znači, cionističkog zločina svim raspoložljivim, znači, sredstvima, oružjem koji je zabranjen po svim međunarodnim konvencijama i oružjem koji se po prvi put isprobava pored tolikog znači ovaj broja ispaljenih granata i projektila koji su teži od dvije tone ispaljivali su i na jednog čovjeka i na pojedince a zamislite onda na skupine i na ostalo pored svega toga nama je žao kada pati jedan musliman i kada njegov zub ga zaboli ali pored svega toga Allah Đelešanuhu je sačuvao te naše muslimane, tu braću muslimane i nije i sva svatu, čitavo to razaranje navelo da dignu zastavu predaje i da kažu ovo se izdržati više ne može. Oni će nas utjerati u zemlju, nego su ponosno sve to izdržali i tu vidimo zaista Allahu pomoć i vidimo te lavove islama koji su svojim prsima stali pred najsavremenije tenkove i opravdali riječi poslanika ali salatu wassalam da će ovaj umet imati pet stvari koje nije dobio nijedan priješnji poslanik kako bilježi Buharija da će biti između ostalog podpomognut na mjesec strahom na mjesec dana hoda i mi smo vidjeli da su milioni židova u podrumima bojeći se nekakvih pionirskih granata koje su braća muslimani svojim skromnim mogućnostima napravili i usmjerili u pravcu neprijatelja. Znači milioni ljudi u podrumima i u podzemljima, a s druge strane milion i pola miliona još na to dodajte muslimana koji na otvorenom čekaju najteže projektile koji se usmjeravaju znači na takvu tjesan prostor pa sami sebi dadnite odgovor kome Allah Đelešanu pomaže a kome a kome od, odmaže. I najavio je Allah Đelešanu da će njihova borba biti i za čvrsti i jaki zaklona. To su ti njihovi tenkovi iza koji se oni kriju kao miševi i isprepadani zečevi dok naše majke i naše sestre i naša djeca ponosno s kamenom u ruci čekaju te najveće silnike koje Allah Đerlešanuhu nazvao u Kur'anu svinjama i majmunima to je dokaz Allahove sržbe koja se odvila na njih. Sato kažem Damask, Šam, Kuc i sva ta teritorija ovo je samo uvertira događaja koja će doći i koja će se izrašavati prije ako bude oni radosni vijesti koje je najavio naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. يا أيها الإنسان هل الكلام أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيراني اليأس يعبث بالأمل أنا أيها الإنسان لا لست أرضى بالحلال لما ولدت ولدت حرا وأريد أن أحيا كريما كالأنام مدى الزمان أدري بأن هناك فجرا وبأن بعد العسر يسرا لكنه لكن لهم سام الفتى وبلاده عفا وقهرا والعالم الحيران يشهد ما يحل بأمتي وأنا هنا في غربتي في لوعتي أبكي وأمسع في ذهول دمعة وأظل أنظر للسماء والقلب يخطف بالدعاء يا رب يا رب أنقذ أمتي أن اليأس يعبث بالأمل ويهز كل كيان العين فارقها الكرى والقلب فارقه الأهوى العين فارقها الكرى والقلب فارقها الأبد وأرى هناك أحبتي القول أصنع الهوى وأرى هناك أحبتي يلقون أصناف الهوى وأنا هنا في غربتي ما لي بنصرتهم يدا يا أيها هل تبكي لما أبكاني أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيران اليأس يعبث بالأمل ويهز كل كلامي يا ليل كم أثقلتني بالهم والأحزان ضوء صرختي موطني تنساب في وجداني فتى كل نحري أعيني بمدامع الحرمان يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني أرأيت ماذا قد حصل بالعالم الحيران اليأس يعبث بالأمل ويهز كل كيان يا أمة الإسلام كم تبكي عيون بنيك دم يا أمة الإسلام كم تبكي عيون بنيك دم فلقد تفرق شملهم وتمزقوا بين الأمم فلقد تفرق شملهم وتمزقوا بين الأمم رحماك يا ربي بهم رحماك فاجبر كسرهم يا أيها الإنسان هل تبقى فيما أبكاني أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيران اليأس يعبث بالأمل ويمز كل كلامي فالجهاد بإخوتي فمضوا بلا استئذان سأعيد أرضي بالدم القاني وبالنيران والله لن يطأ الثرى إلا على جثماني يا أيها الإنسان هل الثاني أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيران اليأس يعبث بالأمل ويهز كل كياني اليأس يعبث بالأمل ويهز كل كان Poštovani slušalci, dalje pratite program Radija Nava. Večera su u 407. emisiji po redu serijala emisija In Hak. Govorimo na temu gaza, rana cijelog umnata. Gost predavač u studiju, šejh Bilal Bosnić, pozvalo sve zainteresovane da se aktivno uključe u večerašnju emisiju putem pisanja SMS eh, poruka, odnosno slanja pitanja u vidu SMS poruka na kontakt telefone čiji su brojevi 061 778 131 ili 061 772 093. Na spomenute brojeve telefona, kao što smo rekli, šaljite vaše pitanja isključivo u vidu SMS poruka. E, šta možete nam reći generalno za ovo stanje, za ovu situaciju, za ova dešavanja u jednom kratkom vremenskom intervalu se puno toga desilo, puno se krvi pro, prolilo bez ikakve potrebe, mogu slobodno da kažem, e, šta je pouka za one koji žive na drugim meridijanima i paralelama i svjedoci su i sudionici toga što se dešava. Sada, sada, sada, sada, sada, mi smo djelomično, znači o samom, hajde da kažemo, uvodu nešto je kazali, već o tome ono što definitivno možda bolje ovako precizirati pitanje koje su koristi i pouke za muslimane nakon svi ovi dešavanja koja se izrašavala kao što kaže naš uvaženi voditelj u kratkom periodu i na ovako jeli ovaj da kažemo uskom komadu ove naše dunjaličke zemlje ono što definitivno muslimani moraju shvatiti, a i drugi koji to nisu muslimani, moraju shvatiti da zaista na Dunjaluku, na Dunjaluku postoji ihsan i postoji hased. Znači postoji dobročinstvo i postoji zavidnost. Oni koji se zalažu za ihsan, za dobrošinstvo, to su muslimani prvenstveno. Zato što ni vodi knjiga vodilja, Kur'an, što i odgaja najbolji dobročinitelj svih vremena, onaj za koga Allah Đalešanu kaže وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Mi smo te Muhammede poslali kao milost svim svjetovima. I što je musliman veći je musliman, što je veći i bolji musliman, jači u svojoj vjeri, on je sve više zagrijan da čini dobročinstvo prije svega drugima, a ne zaboravajući, znači na kraju kreva i sebe. Dok oni koji imaju hased, koji imaju bolest, zavidnost u prevodu koja razara organizam. I zato Kur'an kada govori o takvima, kaže mržnja izlazi sa njihovi usta. Znači kada nešto kažu, kao što vidimo prije dvije noći, kako neko tamo iz nekakve republike Šumske podršku daje sionistima i silnicima zulumčarima otvoreno bez imalo ustršavanja. Znači šta ko ima kod sebe u svojim grudima, to kaže svojim ustima. I zato Kur'an kaže ona tuhfi sudoruhum akbar. A ono što kriju još njihova prsa, što ne mogu sve u datom momentu iskazati svojim ustima, to je zaista ono što je najveće. Znači puno toga je ostalo još u rezervama, i nije se ovaj sve iskazalo, ali vidimo kada neko ima zavidnost i kada mrzi i kada je naučen da ovaj zlostavlja i da čini nered na zemlji, vidimo kako silnici podržavaju silnike, kako znači zločinci podržavaju zločince na bilo koji način ako šute to je vid podrške ako dvosmisleno, dvosmisleno, govori, isto tako je znači vid podrške, a šta mislite onda kada neko bez imalo rukavica, bez imalo zamotavanja, direktno pomaže i govori svojim jezikom da daje podršku svim tim zločinima koji se dešavaju na, na tim svetim na tim svetim mjestima. I zbog toga ono što moraju shvatiti muslimani a kažem i drugi, kada kažem drugi, prvenstveno mislim na kršćane, zato što moramo shvatiti da cionisti jednostavno sve one koji nisu tu smatraju znači robljen svojim smatra, smatraju znači stvorenjima s kojima mogu da oni odlučuju kao da oni odlučuju da kome hoće da život daju a kome hoće da život uzimaju i zato vidimo da oni, pogotovo one koji su zbunjeni u svojoj vjeri kako to Kur'an govori za za kršćane da sa njima mogu napraviti puno toga i okrenuti protiv zajedničkog neprijatelja, a to su muslimani, ili mogu da ih zlostavljaju i da ih zloupotrebljavaju za svoje neke interese, jer definitivno kažem, oni sebe smatraju odabranim narodom i oni su jednostavno ovaj spremni da se raspravljaju sa Allahom tabarake wa ta'ala a kamo li onda sa svim ostalima i zato Kur'an kad je opisiva kaže kul ja eyuhal ladina hadu إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين Ovi židovi, ako vi zaista tvrdite da ste vi jedini odabran narod, onda smrt poželite ako istinu govorite. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ali nikada neće smrt poželjeti zbog zlodjela njihovih ruku, a Allah zna silnike. Kul innal mauta alladhi tafirrun minhu fa innahu mulaqikum thumma turaddun ila alim al-ghayb wa ash-shahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Reci smrt od koje bježite, eto je pred vama. Sakrije se za tenka, ali ako ti Allah kaže budi i, bud, i ono budi, وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى نسيتي باتسيو كلا سيباتسيو نقو يا الله باتسيو الله يا господар جيفوتا ريتي تا سمرت от кое бежите ето е пред вама затим ćete biti vraćeni onome koji zna tajne i svjedočenja i bit ćete obaviješteni i izloženo pred vama sve ono što ste što ste radili zbog toga moramo shvatiti da mi imamo kadarske neprijatelje I to će tako biti do sudnjega dana. Ali ja ću sebi dati za pravo da ostavim naše kadarske i akajske neprijatelje malo po strani, a da se pozabavim sa nama samima. Jer mi moramo, znači, rješenje tražiti u samim nama. I zato Kur'an kaže Inna Allahe la yugayru ma bi qavmin Hatta yugayru ma bi anfusihim Neće Allah tabareke wa ta'ala promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni sam sebe. Nije realno, iako je pravo svakog muslimana da, da traži pomoć od drugog muslimana. I zato Kur'an kaže namaz ne propiš. Pomoć. Vi ste duži da i pomognete. I ovo je vađen na svakog muslimana da pomogli našu braću u Palestini kao što se nije libio še kardavi, Allah da mu se smiluje i tad mu dug život javno je izjavio da moli Allaha tabareke wa ta'ala da bude šehid u odbrani Palestine ja pozivam Allaha tabareke wa ta'ala za sredoka molim Allaha Đelešanuhu da mi da šehadet okolo mesjidu l'Aqsa a prije toga da nas počasti da klanjamo u toj našoj svetoj džami I to je naše pravo i mi se toga ne stidimo. A oni koji čine zulom i nered, oni nakon ne znaju da se stide, njima često smrde čarape i, drugog, i drugi to utuši, a oni to i ne osjećaju. I Kur'an kaže, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ kada im se kaže zašto nered činite na zemlji, kaže ne, ne, ne, ne, Mi samo red uspostavljamo. A oni ne red čine i ti kako to da osjete. Ovo sve što su radili, kažu ovo je naše pravo. I svi oni koji podržavaju, koji su sa njima, kažu ovo je njihovo pravo. A dobro, šta je pravo muslimana? Čak i predsjednica vlade Njemačke kaže ovo je njihovo pravo. Pa je mi pitamo predsjednicu vlade Njemačke da se tebi desilo ovo što je desilo našoj braćoj Gazi ovi 20 i kusur dana a vi ste to prije toga vaši, vaš je narod to počinio nad nad židovima da se to vama dešavalo sigurno bi ti drugačije govorila ali to je samo ono što Kur'an potvrđuje da su nevjenici jedni drugima prijatelji a da su al mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd a da su vjernici vjernicima prijatelji oni su prijatelji jedni drugima i to smo mi vidjeli upravo u ovoj našoj tugi i ovoj naš, našoj rak rani koja se dešava muslimanima Palestine prvi koji je skočio i digao svoj glas su upravo ti vjernici muslimani u čitavom ummetu i na čitavoj zamanskoj kugli oni su prvu sve pustili oni su prve dove uputili oni su jednostavno probudili sebe i druge i natirali i čak one koji su druge vjerske opcije da se emotivno unesu ovaj problem Pa vidjeli, vidjeli smo šta je Venecijela uradila i njen predsjednik. Protjerali su ambasadora i povuće svoje svoga ambasadora. A vidimo isto tako šta rade oni koji su pokazali da su prijatelji sa najvećim Allahovim neprijateljima. Kako se ponijeli svemu ome. I zato je naša obaveza, o draga moja braćo muslimani, da izlačimo pouke i da beremo pamet, ali najbolje odakle možemo pobrati pamet, jeste da slušamo Kur'an i Sunnet, jer će nas Kur'an i Sunnet usmjeriti jedinim ispravnim puterima. I zbog toga muslimani moraju shvatiti da je njihov izlaz u jakom vraćanju Allahu i Tebareke wa ta'ala vjeri. Vidjeli ste vapaje oni majke koje gube svoje najbliže. Ne kažu o ovaj ili ovaj presjedniče, nego kažu la hawla wa la kuvata illa billah. Nema moći niti snage, niti pomagača osim kod Allaha Tebareke wa ta'ala. Jedino je Allah moćan. I svi viču, ja Allah, o Allahu, ja Rab, o naš gospodaru, obraćaju se Allahu tabareke wa ta'ala i to je inšallah dobar znak to je dobar znak da umet polako je sam sebe odkodirao i da je umet ako bol da krenuo da se vraća ila islami raddan džemila da se vraća islamu na najveći način i vide muslimani da naš ponos kao kaže Kur'an وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ponos pripada Allahu poslaniku i vjernicima ali munafici to nikako da svate oni ne znaju biti ponosni oni, oni znaju da budu izdajice i da budu neprijatelji sami sebi i zato će munafici i ovo nam je još jednom pokazalo čitavom ummetu da su munafici uz Allahu tebareke wa ta'ala pomoć odigrali svoju ako bude zadnju ili prezadnju prestavu na pozorištu i zato je ni Allah kada je opisao govorio innal munafiqina fi darki al-asfali min an-nar oni će biti u naj gorim predjelima džahennema u najnižim predjelima džahennema zašto? idha qamu ila salati kamu kusala, jura unan nas. Kada hoće da obave namaz, treba im neke pojena, onda lijeno to obave, samo da im ljudi vide, da im ljudi dadnu aplauz i podršku. Vola jed kurun Allahe illa qalila. Allaha spominju samo malo, kad im zatrebaju opet nekakvi pojeni. Hoće da Allaha prevaraju, a sami sebe varaju. I sami sebi zajedno sa nevjenicima džehennevsku jamu kopaju. I zato, draga moja braćo, i draga braćo, muslimani, muslimanke, neka nam ovo bude velika lekcija. Zato što mi malo čitamo Kur'an i Sunnet, da se još više zagrijemo za svoju vjeru i da se vratimo svojoj vjeri i onda nas ništa neće moći prepasti. Kako kaže Allah tabaraka wa ta'ala, الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادتهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل تشعروا سمو يدا شبك إليك وإنو سسارس من سيكوكي وكتباس إنو بس أبوياوي إنو أستبعوا نكاكفي الزوني rekli su to je ono što nam je obećao Allah i a Allah i njegov poslanik, to jeste Allah Đelešanu je najbolji zaštitnik. I zato kaže draga moja braćo, ovo je poruka naša. Vratimo se svojoj vjeri, naćemo, ako Bog da, ponose svoju budućnost i onda ćemo imati uvijek jedno od dvoje. Ima nasru, ima šehade. Imaćemo ili ponosan život, a svaki čovjek osjeća da treba da bude ponosan ili ćemo dostojanstveno umirati kao što umiru veliki ljudi i vidjeli smo to i ovih, i ovih dana. I za kraj, pošto smo mi bošnjaci, a često ovih dana smo vidjeli da na raznim plakatama i na, na raznim licima stoji juče je Bosna, danas Gaza, Možda bi ja kazao ovako kako je kazao jedan načelnik jedne poslovsko-hercegovačke općine, mislim da je to ipak Gaza danas, a Bosna sutra. Vidimo šta nam poručuju oni koji neće nikako sa nama hoće da se odijelu od nas kao djete koje zaboravi pravo svoga oca. Položaj nas je dosta sličan našoj braći muslimanima u Palestini. Upravo podjela Palestine je služila za podjelu Bosne i Hercegovine. Imamo distrikt, a to je Kuc, imamo zapadnu obalu, imamo Gazu, imamo i Republiku Šumsku, imamo i Federaciju, nekako mi to sve nekako odnekle prepisano, jer nevjenici prepisuju i polako iste planove, znači sprovede na drugim teritorijama muslimanskim, Pa nam to mora biti velika pouka da ako naša braća pate tamo 60 godina i mi smo 11 genocida preživili na ovim prostorima, čuvajmo se dobro, čuvajmo se dobro jer zaista definitivno nema više nema više ujedini naroda nego imaju razjedinjeni narodi imaju ujedinjeni narodi kada su u pitanju napadi na muslimane I vidjeli ste kako Korejana splače, sve mu znači krokodilske suze teču na njegove oči, kako mu je žao muslimana u Gazi. Vidjeli ste predsjednika francuske, čija je majka, Anamo ona, isto tako kako ne može sakriti svoju, svoj osmi zbog svega toga što se dešava. I zato mi muslimani moramo zaista brati pamet i moramo shvatiti da je naša snaga i naš NATO i naša budućnost da se vratimo svojoj vjeri i da budemo sredenici onoga koji je objedinio razjedinine ljude ujedinio je u jedan džemat a to je džemat muslimana i zato Allah Želešanu kaže inna Allahe yuhibbu allazine yuqatiluna fi sabilihi ka'annahum bunjanun marsus Allah voli one koji se bore na njegovom putu da su kao jedno tijelo, to jeste kao jedna tvrđava koja je ujedinjena i ovo mora biti jedan od postreka da se muslimani definitivno moraju ujediniti u svakom pogledu, u vojnom pogledu, u ekonomskom pogledu i svakom drugom pogledu i na taj način pokazati pravdu ostalima, a drugi nam drže lekcije pravde, a na kraju sami sebi ovaj otkriju i drugima da zaista nemaju dobre namjere. Molim Allaha te barake wa ta'ala da popravi stanje muslimana u čitavom svijetu, a pogotovo muslimana u Gazi i da ovo ojača odbranu i branitelje Palestine koja se ako Bog da ponovo ovaj vraća u svjetlije dane ovo je ako Bog da jedna zora za sve muslimane kada se trebaju dobro umiti i vidjeti šta im se desilo i šta im se sve može dešavati. Akulu qavli hada astagfira li ulekum astagfiruhu innehu huva rafuru rahim u ahiru da'wana en alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صلى الله على نبينا محمد الله تبارك وتعالى نبي زنا لك السلام spas na الله وبسلاميك Muhammeda sallallahu الله عليه وسلم Poštovani سلوشوتي Poslušali smo u cijelosti izlaganja na temu Gaza, rana cijelog umeta od strane šeha Bilala Bosnića sve u okviru 407. emisije serijala emisija Innahul Hak. U nastavku odgovaramo na vaša pitanja koja su pristigla do ovog momenta i ona koja stignu do kraja našeg večerašnjeg druženja. Umeđu vremenu pravimo jednu pauzu. يا ربي يا رحمة استغفري سريعة إنه الحق الله أكبر إنه الحق إنه الحق إنه الحق إنه الحق Svake nedelje u večernjem programu na talasima vaših gradnja. Ciklus emisija Innahul Hak. 107.2 FM Stereo, Radio Naba. Thank ربي يا رحمن sponzori serijala Vraću bi ovo visoko produzeće za proizvodne filme i usluge Sarajevski put BB Vraću bi ovo visoko firma Mobi Trend sa svojim radnjama u Žepcu Zajedovićima i Maglaju široka ponuda mobilni telefoni, računari, digitalne kamere 061-747-287 ili na web sajtu wwwmobi ili com Mobi Trend Direktnica i Čevačini ulica Bogošća nudi sve vrste pita i jela sveroština. Kućna je dostava na području općine Bogošća. 033-432-191 ili 061-180-149 Burek Žunica i Čevačinica Bogošća. Samostalna zanatska radnja, ali i donje mošte, vrši usluge vulkaniziranja, balansiranja, pranja vozila, zamjene ulja i podmazivanja. 062-112-234 Almi Donje Moštre. Kutuhana Emnahu Hakvam predstavlja novu knjigu šeha Mehid Abu Balija, zaštita od djela i šeitana u svijetu Kur'ana i sunneta, kao i djela islamskog autoriteta doktora Omara Suleimana Aleškara, knjige Vjerovanje Allaha u svijetu Kur'ana i sunneta i poslanici i objave u svijetu Kur'ana i sunneta. 061-778-131 ili 061-772-093 Kutubhana innahu haq. Magazin Saf, najtiražniji islamsko glasilo na Balkanu. Provjerite zašto se sve više čita. Magazin Saf. Thank دك يا جبال نحن في القمم Prodaje novi broj magazina Saf. Tema broja, cionistički genocid u Gazi, četvrti rajh. Hudba u 2009. na krilima islamofobije. Arabat Fisk. Zašto toliko mrze zapad, pitat ćemo se. Invazija na gazu, rat za spašavanje američke ekonomije. Za i protiv Bošnjačkog sabora. Hafiz, Panu, Ekendija, Katlija, Imam džemata, trgovišće, džemata, Zenica. Najljepši ukras naših džemata su vrijedne i čestite džematlije. U okrinu Allahovih vrijednih imena, Soto priča, gaza, lice cionizma. Otvoreni u Univerzitet Peiron, Travnik, Univerzitet za razvoj Vlašanske doline. Kako popularni kritičari islama bacaju kolektivnu krivicu na muslimane, iracionalna slika neprijatelja, još mnogo interesantnih tekstina u novom broju magazina SAF. Thank you medijsku produkciju sebi vam nudi veliki izbor audio i video materijala islamskog i naučno-edukativnog sadržaja. Učenje Kur'ana učači Hafiz Aziz Alili i Hafiz Halil Mehtić. Prijevo značenja Kur'ana na bosanskom jeziku. Kazivanja o vjerovjesnicima. Priče iz života Saba i iz života Tabina iz videoprodukcije izdvajamo crtane filmove za najmlađe. Sva audio izdanja možete nabaviti na audio kasetama i CD-ovima, kao i video izdanja na VHS kasetama i DVD medijima. Posjetite nas, a naša adresa je Velikog sudije građeše 25 Zenica ili putem telefona 061 413 881 i 061 615 543 studio bio sebi, sebi, sebi, sebi. Kun musliman, Obavještavamo slušalce Radio Nama da je s radom počela islamska web stranica www.fotvo.org. Profesora Vedin Tezić sa saradi sa profesorima islamskih nauka različitih oblasti Predstavljamo web stranicu www.fotvo.org koja će besplatna internet omogućiti kvalitetnu edukaciju, ali i olakšati dolazak u željenih odgovora. Od danas na jednom mjestu nekoliko hiljada širijetko pravnih pitanja sa preciznim odgovorima. Spomenimo i to da gotovo ne postoji širijetko pravna oblast iz koje se ne može pronaći pitanje i odgovor na web stranici www.fetvo.org. Vjerovanje, namaz, post, brak, međuljudski odnosi, fetva za žene, savremeni fetve, samo su neki od oblasti koje se sa žiscelica. I to nije sve. Postavite pitanje i u kratkom roku dobit ćete odgovor koji će biti preuzet iz riznice petlji odgovora najeminentnijih arima današnjice i rana generacija. Od danas ste u prilici da riješite mnoge nedovice u pogledu različnih vjetsko-pravnih pitanja koja vas muči. Posjetite nas i uvjerite se da sve spomenuto nije ni malo pretjerano. Islamski web portal www.fetve.org www.fetve.org يا رب يا رحمن يا مبدع الأكوان يا رب يا رحمن يا مبدع الأكوان إليك قلبا يجود حب الروح وتعزف الألحان وإن بروح اسم وتعزف الألحان كسرت طوقك وتهت فوقي فقلت بالقرآن كسرت طوقي وتهت فوقي فقلت بالقرآن يا رحمن عليك قلبا يذوب حبا يذوب الإيمان إليك قلبا يذوب حبا يذوب الإيمان يذوب الإيمان يذوب الإيمان كل اثنين لزيارة جدته الوحيدة من القرية كان يتفقد الأراضي والأيتام والمساكين تتدافعهم هم وغم حيرة وتوجع في دارنا ومصائب تتدافع هي دارنا دار الرحيل وكلنا يوما إلى دار البقاء السلام عليكم slušalci, obzirom da nije bilo konkretnih pitanja večeras vezano za večerašnju temu, osim izraza, podrške i e, čestitki upućeni našim večerašnjim predavaču na izvrsno e, obrađenoj temi. Mi ćemo ovim inšala hotela završiti naše večerašnje druženje, ali inšala hotela svakako nastaviti za sedam dana sa jednom novom temom. Predavač će biti inšala hotela uvaženi vjerski autoritet, profesor Adnan Maglić. Tretirat ćemo također jednu aktualnu temu kroz serijala emisija Innahu Hak. Do tada mi vas sve srdačno salamimo, zahvaljujemo se našem večerašnjem gostu na učešću emisiji, kao i svima vama na pozornosti, molim uzvišnog te bare kvetala, da ovo što smo istakli večeras bude dokazom za neprati nas na sudnjemu danu, molimo ga uzvišeno da nama imamo oprosti grijehe i da nas uvede u džennet. Toliko subhanik Allahu da bihamdike. Ešhedu la ilaha illa ente. Stakfiru kebe tu do slušanja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu alaikum wa